Dievišķā koka zari. Dieva izpratne ir pašatklāsme šī vārda augstākajā nozīmē. Katram apzināti ir jāatklāj savu vienotību ar Dievu. Kamēr meklētājs nebūs to atklājis, viņš jutīs, ka Dievs, kuram pieder bezgalīgs spēks, ir kāds cits, un viņš, meklētājs, ir nevarīgākā būtne uz zemes. Taču brīdī, kad attaus dievis pratne, Meklētājs apzinās, ka viņš un Dievs ir absolūti vienoti gan iekšējā, gan ārējā dzīvē. Dieva apzināšanās nozīmē mūsu identificēšanos ar savu absolūti augstāko es. Katrs cilvēks nonāk līdz dievispratnē atbilstoši savām iekšējām spējām, un katrs var izvēlēties pieņemt to dieva aspektu, kurš viņam tuvāks – Vienam var patikt Dieva personiskais aspekts. Dievs kā visspožākā būtne. Citam bezpersoniskais. Dievs kā bezgalīga enerģija. Cits priecāsies tikai tad, ja Dievs, ko viņš atklās, būs Dievs, kas ir tālu pār viņa iztēles robežām. Dievs ir gan personisks, gan bezpersonisks. Dievs atnāks pie katra cilvēka atbilstoši šā cilvēka izvēlēji, lai dāvātu viņam prieku tā, kā viņš to vēlas. Dievs sevī apvieno kā vīrišķo, tā arī sievišķo. Rietumu pasaulē, lai vērstos pie Dieva, vairāk pieņems lietot vārdu tēvs. Austrumos mēs bieži runājam par augstāko dievieti. Taču saskarsmē ar rietumu pasaules cilvēkiem – Es lietoju jums tuvāku apzīmējumu, jo jūtu, ka tā man būs vienkāršāk dalīties ar jums savā pieredzē. Praktizēt garīgo dzīvi var jebkādai reliģijai piederīgs cilvēks. Reliģiju varētu salīdzināt ar māju. Jūs dzīvojat vienā mājā, un es dzīvoju citā. Kaut arī mēs dzīvojam dažādās mājās, mēs abi vēlamies mācīties vienu priekšmetu – dievisprātni. Tādēļ mēs abi ejam uz vienu skolu, iekšējo skolu. Kad lūdzamies Dievu un meditējam uz Dievu, mēs apmeklējam šo iekšējo skolu. Lai nokļūtu līdz skolai, mums nav noteikti jāiet pa vienu un to pašu ceļu. Taču abiem mums ir jāatstāja savas mājas, kad dodamies mācīties. Īsts garīgs meklētājs izjudīs dziļāko cieņu un lielāko godbijību – pret visām reliģijām. Mums var būt dārgas visas reliģijas, un katru varam uzskatīt par savu. Katra reliģija ir kā zars, bet pats koks ir Dievs. Kā mēs varam noliegt zaru nozīmi, ja esam pieņēmuši pašu koku? Savā veidā katrai reliģijai ir taisnība, pilnīga taisnība, taču kad augstam pēc augstākās patiesības – mīlestība pret Dievu kļūst par mūsu vienīgo reliģiju. Paties garīgums neliks atteikties ne no vienas reliģijas. Ja paliksiet pie savas reliģijas un dzīvosiet garīgu dzīvi, jūs spēsiet ļoti ātri skriet uz mērķi. Jūsu pašu reliģija dos jums pastāvīgu pārliecību par jūsu rīcības pareizību. Tāpat jūs varat sajust nepieciešamību – iziet ārpus reliģijas robežām. Jebkurā gadījumā jūsu mērķis ir izprast Dievu, to, kurš ietver visas reliģijas un vienlaikus ir ārpus tām. Mana atmoda ir Dieva uzplauksme manī un pāri mani.